Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. U ovom serijalu iz emisije u emisiju družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenima kojima se on, Allah subhanahu wa ta'ala, nazvao u Kur'ani Kerimu ili ga je tim imenima nazvao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom hadisu. Govorimo o osobinama uzvišenog Allaha Jalla Vala kojima se on opisao u Kur'anu ili ga je tim osobinama opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svome sunnetu. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena je mnogo. Njihov broj poznaje jedino on, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže nam uzvišeni, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا I samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga dozivajte njima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam spominje da kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji od mnogobrojnih imena postoji 99 imena kojih nauči, spozna, razumije, shvati, bude živio po njima, bude radio po njima, taj će ući u džennet. Cilj izučavanja Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste upravo to. Da upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da živimo po njegovim imenima i uzvišenim svojstvima kako bismo na kraju njegovom milošću, Allahovom dželavala milošću i us, ušli u džennet. Od mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime Et-Tawwab. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime Et-Tawwab. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime At-Tawwab spominje se 11 puta u Kur'anu. Spominje se na 11 mjesta u Kur'ani Kerimu. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, govoreći o Adamu alaihi salatu wasalam, nakon što je u džennetu primaknuo se stablu i kušao plodove snijega. Primaknuo se zabranjenom stablu. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُمَا hajthu ši'tuma, wala taqraba hadihi šeđara, fatakuna min al-zalimin. I mi smo rekli Ademu, o Ademe, ti i tvoja supruga stanujte u džennetu i jedite iz njega što god hoćete kad god hoćete, ali se nemojte približavati ovom stablu pa da budete od onih koji sami sebi čini nepravdu, sami sebi čini nasilje. Pa ipak šeitan je naveo Adem alihi salatu sam dozivao ga i govorio Allah vam zabranjuje to stablo zato što je to stablo vječnosti. Onaj koji kuša plodove s njega, on će živjeti vječno, nikada neće umrijeti, imaće neizmjerno veliku vlast i sl. Nakon toga, Adem alihi salatu sam kada je shvatio da je pogriješio, zatražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta. Allah dželevala ga je podučio kako da zatraži od Allaha dželevala oprosta kako da mu se pokaje. Zatražio je Allah subhanahu wa ta'ala da kaže Adam i njegova supruga da kažu dakle Rabbena zalemna enfusena wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gospodaru naš, doista smo mi sebi učinili nasilje. Pa ako nam ti ne oprostiš i ako nam se ti ne smiluješ, mi ćemo doista biti od stradalnika. Nakon toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 37. ajtu sura Al-Baqara, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب عليه إنه هو التواب إنه هو التواب الرحيم Adem je prihvatio riječi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od svoga gospodara, prihvatio je te riječi, podučio se i rekao fetabe alih. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio, primio pokajanje, jer doista je on, Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawab ar-rahim, onaj koji mnogo prima pokajanja i onaj koji je milostiv. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u suri Al-Baqara, kome Allah jalla wa'ala prima pokajanje i kome Allah subhanahu wa ta'ala popravlja njegova dijela i uvodi ga u džennet, ukazuje mu svoju milost i sl. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, o onim nevjernicima koji ustrajavaju u svome nevjerstvu, umiru na tom nevjerstvu, da njima pripada vječni džehennem, vatra. Međutim, onima koji se pokaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, illa ladhi tabu wa aslehu wa bejenu fa ulaike tubu alihim wa ane tawabu rahim. Ali onima koji se pokaju, od svoga nevjerstva, od svojih loših dijela i koji se poprave i koji pojasne da ono na čemu su ranije bili da to nije u redu, već dakle da je ovaj put pravi put, takvima ću ja oprostiti, a doista sam ja, vanete u Abu Rahim, doista sam ja onaj koji mnogo prima pokajanje i koje je milostiv. Zanimljivo, dakle, kao što rekoh, na 11 mjesta u Kur'an i Kerimu spominje se Allahu Đelevala lijepo ime Tawab. Od tih 11 mjesta na 9 mjesta spominje se Tawab uz Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Ar-Rahim. At-Tawab Ar-Rahim. Evo, čuli smo u 37. majetu i opet u 160. majetu sura Al-Baqara Allah Jalla Vala kaže at Tawab Ar-Rahim. Ja sam onaj koji mnogo prima pokajanje, često, stalno. Ja sam onaj koji je milostiv. Zasigurno da Allahove milosti jeste i to da nam primi naše, naše pokajanje. Također u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam spominje se ovo Allahovo dželle vala lijepo ime. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam spominjao je Allaha subhanahu wa ta'ala po ovom imenu. Pa se prenosi od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao znali smo na skupu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na jednom sjelu dok bi sjedio s nama znali bismo izbrojati izbrojati više od stotinu puta da kaže Rabbi gfir li wa tub alejja inneke ente tawabur rahim. Znali bismo izbrojati na jednom sjelu Allahovog poslanika alihi salucam da bi rekao više od stotinu puta gospodaru oprosti mi, primi moje pokajanje jer doista si ti at tawab rahim. Doista si ti onaj koji mnogo prima pokajanje i onaj koji je milostiv i ovaj hadis je vjerodostojan. Od osobina Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da prima pokajanja. Njegovo ime Et-Tawab, onaj koji mnogo prima pokajanje. I dakle, to je svojstveno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala jeste onaj koji pri sebi ima osobinu da mnogo, da često, da stalno prima pokajanja svojih robova. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spomnije i tu osobinu u svome Kur'an i Kerimu i također Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u svojim hadisima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa Wallahu yuridu ejje tube alaikum Allah želi da vam primi pokajanje Allah subhanahu wa ta'ala to voli, Allah subhanahu wa ta'ala želi da se vi pokajete i da vam on primi pokajanje. Također, Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao kada bi čovjek, kada bi Ademov sin imao jednu dolinu zlata, poželio bi da ima još jednu, da ima dvije, a doista ništa čovjekova usta ne može napuniti do prašina. Dakle, kada će se zaustaviti čovjek, kada će prestati tražiti kada se spusti u kabur, neće do tada. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Al-hakumu tekathur hatta zurtumul meqabir. Vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Nećete prestati gomilati, skupljati sve dok ne dođete do svojih kaburova. Nakon toga kaže Allah subhanahu, kaže Allahu poslanik alihi salsom u hadisu kod Buhari i kod muslima, a Allah prima pokajanje od onih koji mu se pokaju. Kogod se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će ga primiti, neće ga odbiti sa svojih vrata. Dakle, tawab u arapskom jeziku dolazi od riječi tauba. Tawab dolazi od riječi tauba. Tauba je dakle vraćanje, ostavljanje, okretanje od grijeha ka pokornosti, vraćanje od grijeha, okretanje od grijeha, ostavljanje grijeha i popravljanje, činjenje dobrih, dobrih dijela. Što se tiče Allahovog dželjavala lijepog imena At-Tawwab, šta ono znači? Islamski učenjaci su mnogo govorili o njemu, brojne definicije. Tako kaže Katade, rahimehullahu ta'ala, jedan od prvih komentatora Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an Kerima, jedan dakle od poznatih mufesira, kaže et tawab jeste onaj koji ukazuje svoje blagodati robovima, onaj koji daruje svoje robove povratkom ka pokornosti njemu. Onaj koji se pokaje, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mu daruje da se popravi, da se vrati, da ustraje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, et tawab jeste onaj koji učvršćuje svoje robove u onome što on uzvišeni voli. Ebu Ubejde, rahimahullahu ta'ala, kratko kaže At-Tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji prijima pokajanje ljudi. At-Tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prijima pokajanje ljudi. Ibnu Đerira Taberi, rahimahullahu ta'ala, kaže At-Tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prijima pokajanje svojih robova kada se pokaju za svoje grijehe i ostavlja kaznu koju je bio spremio za te njihove grijehe. Nakon što se oni pokaju za svoje grijehe, Allah dželavala prima im to njihovo pokajanje i otklanja od njih kaznu koju je bio spremio da ih kazni, dakle, zbog tih njihovih grijeha. Az-Zajjaj, rahimahullahu ta'ala, kaže, At-Tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji prima povratak svoga roba njemu. At-Tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prima, onaj koji prihvata povratak svoga roba njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišeno. Khattabi rahimahullahu ta'ala kaže At-tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji oprašta svome robu i prima njegovo pokajanje kad god se pokaje, Allah subhanahu wa ta'ala prima njegovo pokajanje. Kad god se pokaje, Allah subhanahu wa ta'ala prima od njega njegovu, njegovu taubu. Također kaže Khattabi At-tawab jeste onaj koji podstiče, onaj koji podržava svoga roba na taubi, postiče svoga roba da se pokaje, nakon čega mu i prima pokajanje. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tauba, 118. ajetu, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Zatim Allah ih postiče na taubu, ne bili se oni i pokajali. Ne bili oni i učinili, učinili taubu. Huleymi rahimahullahu ta'ala kaže At-tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji svome robu ukazuje milost kada se vrati ka pokornosti, kada se pokaje, ostavi se grijeha i vrati se poko, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mu ukazuje svoje blagodati, Allah mu ukazuje svoju milost. Pa mu dobra djela koja je imao ranije ne poništava. Vraćamo ona dobra djela koja je imao. Ma kakav grijeh učinio, pokaje se za njega. Allah subhanahu wa ta'ala čuva njegova dobra djela. Ne poništava mu ta dobra djela, niti mu zabranjuje ono što obećava svojim pokornim robovima. Imam Bejheqi, rahimehullahu ta'ala, kaže At-tawab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji podstiče, podržava svoga roba na taubi i prima taubu od svojih robova. I brojne druge, brojne druge definicije u kojima se dakle kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala at-tawab onaj koji podstiče svoje robove da se pokaju na razne načine. Iznosi im dokaze svoga postojanja. Iznosi im dokaze zbog čega bi trebali svoj život provesti u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Iznosi im dokaze zbog čega bi ljudi trebali činiti dobra djela, ostaviti se loših djela. Na drugoj strani, zastrašuje ih ukoliko budu proveli svoj život u obožavanju nekoga drugog, ukoliko budu proveli svoj život u činjenju zla, u činjenju nereda, zastrašuje ih Allah subhanahu wa ta'ala, pa kada požele da učinu grije, sjeti se svega toga. Osjete strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i pribjegavaju njemu sa teubom. Kaju se za tu svoju želju, kaju se za tu svoju namjeru, kaju se za svoje grijehe koje su učinili, pa Allah subhanahu wa ta'ala i prima tu njihovu telvu, prima pokajanje, nakon čega im ukazuje svoju milost, nakon čega im e, podržava ih jeli, na pokornosti njemu Allahu subhanahu wa ta'ala daje im obskrbu, povećava obskrbu i slično, zbog čega je sve, dakle prethodno dok su bili u grijesima, Allah subhanahu wa ta'ala sve to ustegno, sustegno od njih. Dakle, uh, Allah subhanahu wa ta'ala et tawab, onaj koji postiče svoje robove na teubu i prima teubu, prima pokajanje od svojih robova, jer je on milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv i prima pokajanje od svojih robova kad god mu se pokaju, za bilo koji grijeh da mu se pokaju. Ajet u Allahove knjizi koji najviše ulijeva nadu kod ljudi, kod vjernika naročito, jeste 53. ajd sura Zumer u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Reci, o robovi, reci, prenesim od Allaha subhanahu wa ta'ala da je Allah objavio, da je Allah rekao, o robovi moji, vi koji ste se ogriješili prema sebi svaku granicu zla, svaku granicu grijeha vi ste prešli. Nema grijeha da ga niste počinili. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Doista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe. Pa dakle, Allah je milosti. Njegova milost pretekla je njegovu srđbu. Njegova milost pretekla je njegovu kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta za sve jedan grijeh. Prima pokajanje. Allah subhanahu wa ta'ala koliko je milostiv prema nama, ne kažnjava nas za svaki grijeh kada počinimo. Ne, već nam daje vremena. Ne bili smo se pokajali za taj svoj grijeh. Ne bili smo se pokajali, učinili teuvu i on nam primio pokajanje. Allah ne, nas, ne sramoti, Allah ne upoznava druge, ne upoznaje druge svoje, dakle robove, svoja stvorenja, druge ljude o našim grijesima, ne sramoti nas. Allah dželavala nikoga ne odbija sa svojih vrata. Dakle, potpuno sve suprotno od nas ljudi. Nama, kada neko učini nešto nažao, jesmo li mi ikada rekli njemu, nemoj živi bio to raditi, haj pokaj se, nemoj mi to više raditi, haj pokaj mi se od toga, zatraži oprosta od mene za to što si uradio. Niko. Allah subhanahu wa ta'ala postiče svoga roba da se ostavi grijeha da ne griješi više prema kome? Prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah mu dao sluh, Allah mu dao vid, Allah mu dao jezik, Allah mu dao druge blagodati i on opet Allahu, dakle sa Allahim blagodatima čini grijehe. I Allah dželavala opet traži od njega, postiče ga, nudi mu sve, obezbjeđuje mu sve da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. A ima li Allah ikakve koristi od toga? Allahu Jalla Vala, kada bismo svi mi ljudi, ne samo ljudi i džini, bili najpokorniji, kada bismo bili poput najpokornijeg čovjeka, svi mi, to Allahu Jalla Vala ništa ne bi koristilo. Kada bismo bili najgori, svi, dakle svi ljudi na zemlji, i ne samo ljudi, već i džini, kada bismo bili poput najgoreg čovjeka koji je ikada postojao na dunjalku, to ništa ne bi štetilo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, ne bismo time mogli nauditi Allahu subhanahu wa ta'ala, ama baš nimalo. Dakle, hoćemo li mi biti pokorni ili nećemo? Hoćemo li biti dobri ili nećemo? Allahu vala to ništa neće koristiti niti štetiti. Koristiti i štetiti će jedino nama. Koristi šteta, vraćaju se nama. Ali Allah subhanahu wa ta'ala koliko je milostiv, koliko nama želi korist, koliko nama želi dobro, traži od nas da se pokajemo traži od nas da se ostavimo grijeha za naše dobro, da bismo sutra na drugom vječnom svijetu uživali. Dakle, sve je to od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Zato, dragi moji brate i cijenjena sestro, kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom At-Tawab, kada se upoznamo s našim gospodarem Allahom Jalla kroz ovo lijepo ime At-Tawab, da Allah subhanahu wa ta'ala prima naše pokajanje kad god se pokajemo, od koje god grijeha se pokajemo, makoliko imali grijeha, pokucamo li na Allahu ađele vala vrata sa teubom, iskrenim pokajanjem, da se ostavimo tog grijeha, da žalimo što smo počinili taj grijeh, da tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijeh, da promijenimo taj grijeh u činjenje dobrih dijela i da odlučimo da nikada više nećemo se vratiti tom grijehu kada na takav način zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naš grijeh. Vratimo se od grijeha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah za sigurno prima naše pokajanje, a kao što rekao, to nimalo ne koristi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah prima naše pokajanje, Allah otvara vrata svoje teube, prihvata naše pokajanje, čak nas On postiče da se pokajemo za naše dobro. Pa kako da ne volimo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu griješimo, s njegovim blagodatima, dano noćno, on nam dolazi sa isto toliko oprosta ukoliko se iskreno pokajemo. Zar da ga ne volimo? Zar da se ne stidimo svoga gospodara? On bolan traži od nas da se pokajemo. On traži od nas da se pokajemo da bi nama bilo dobro. On traži od nas da se ostavimo griha, omogućava nam, obezbjeđuje nam sve uslove da se pokajemo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi danonoćno činimo grijehe, pa zar da se ne postidimo svoga gospodara, zar da ne krenemo putem pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada se upoznamo sa ovim Allahom jalla vala lijepim imenom Et-Tawab, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prima pokajanje i onaj koji mnogo postiče svoje robove na pokajanje, na taubu, onda zaključujemo da nema nikoga ravnog Allahu subhanahu wa ta'ala u tome i da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini koji oprašta grijehe i koji prima pokajanje. Nema toga čovjeka, mako on bio, nema meleka, mako i to melek bio, da može da ti oprosti grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oprašta grijehe, taj koji prima pokajanje i nakon toga jeli, ukazuje svoju milost svome robu. Dakle, nema kod nas da ti neko može oprostiti grije, da dođeš, da platiš ili nešto slično, da uradiš pa da ti budu oprošteni grijesi. Allah je taj koji oprašta grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče na to traži od nas da se pokajemo i prima nam zasigurno našu teubu, naše pokajanje, pa požurimo sa činjenjem taube. Požurimo da se pokajemo našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojmo kasniti. Niko od nas ne zna kada će mu doći smrtni čas. A došlo je u hadisu da je rekao Allahu poslanika alihi salacom doista Allah prima pokajanje sve dok duša ne počne izlaziti iz ljudskog tijela. Niko od nas ne zna kada ćemo nastupiti smrtni čas. Zato požurimo, pokajmo se. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o roboji moji u hadise i kuciju, o roboji moji, sve dok me dozivate, sve dok dovite meni, ja ću vam se odazivati. Sve dok tražite od mene, ja ću vam se odazivati. Kada biste mi došli sa grijesima koji mogu ispuniti prostor između zemlje i nebesa, ja bih vam isto sa toliko oprosta došao. Bez ikakve smetnje. Ovo je naš gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala. Zato mu nema nikoga sličnog, niti, niti ravnog. Zato nastojimo da se pokajemo od svih grijeha. Ostavimo se svih grijeha. Ostavimo se griha koliko smo mogućnosti. Požurimo sa teubom. Allah subhanahu wa ta'ala voli. Allah subhanahu wa ta'ala traži da se pokajemo. Voli našu teubu. Sa radošću prihvata teubu. U hadisu kod imama Buhari i kod imama muslima, hadisu Enesa radijallahu ta'ala stoji da je rekao Allahu poslanik alihi salatu islam, Allah se obraduje teubi pokajanju svoga roba čovjeka više nego li se taj čovjek raduje svome životu na ovome svijetu. Subhanallah, Allah dželjavala od toga nema nikakve koristi. To njemu nije potrebno. Allah je neovisan od svih nas. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala raduje se našem povratku, raduje se našoj teubi radi naše koristi. Da bi nama kasnije bilo, bilo dobro. Zatim, nastojmo da se Allahu Jalla Vala iskreno pokajemo za svoje grihe. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Tahrim, Ya ejuhel ladhina amenu tubu ila Allahi taubeten nasuhan. O robovi, o vjernici, pokajte se Allahu iskrenom taubom. Rekao sam kako, na koji način treba se pokajati za grije. Dakle, treba se kajati što se učinio taj grije. Kajati se što se učinio taj grije. Zatim, ostaviti se tog grijeha momentalno, odma istog trena. Moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti taj grijeh. Zatim taj grijeh zamijeniti dobrim dijelima, činiti dobro dijelo i čvrsto odlučiti da nikada se više nećemo vratiti tom grijehu. Dakle, pet stvari. Da se kajemo što smo učinili grijeh, da se odmah ostavimo tog grijeha, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti taj grijeh. Zatim da činimo dobra dijela mnogo, ne bili dobra dijela pobrisala taj grijeh i također da čvrsto odlučimo da se nikada više nećemo vratiti tom grijehu. Često kajmo se Allahu subhanahu ta'ala, ne samo jedan put u godini, možda u mjesecu Ramazanu 27. noć ili kada odemo na umru, kada odemo na hađi slično. Često čuo si hadis Allahovog poslanika alaihi salcoma koji nam prenosi Abdullah ibn Omer u kojem se kaže da bi znali stotinu puta na jednom skupu, na jednom sjelu od sahat, sahat i po dva sahata izbrojati da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam najbogobojaznije Allaho djelavala stvorenje znao reći rabbi gfirli wa tuba alaija innaka anta tawabur rahim gospodaru moj oprosti mi primi moje pokajanje, doista si ti onaj koji mnogo prima pokajanje koji je milostivo. Allahov poslanik, alihi salatu sam, znao bi to u jednom skupu, u jednom sjelu zatražiti stotinu puta. Kada je to on činio, mi smo daleko, daleko preći da se kajemo što je god moguće češće. Znajmo ukoliko se pokajemo da mi od toga imamo koristi. Kada se čovjek pokaje za grijeh, kao da grih nije ni učinio, kako je došlo u hadisu kod Ibn Mađe, da je Allah poslanik alihi salacom rekao, onaj koji se pokaje za grijeh, poput je onoga koji nema grijeha. Dakle, ko se iskreno na spomenuti način pokaje za svoj grijeh, kao da taj grijeh nije ni učinio, Allah subhanahu wa ta'ala mu briše taj grijeh. Zatim, ukoliko se popravi, bude čvrst u svome imanu, u svojoj vjeri, čini dobra djela mnogo, Allah subhanahu wa ta'ala će mu grijehe zamijeniti dobrim dijelima, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Furqan, illa men tabe wa amena wa amile salihan fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasanat. Ali oni koji se pokaju i koji uzvjeruju, čvrsto budu vjerovali i činili mnogobrojna dobra dijela, takvima će Allah njihova loša dijela zamijeniti dobrim. Dakle, korist više struka, vraća se nama. Zato pokajmo se Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ako smo ranije činili zlo, činili i proširili to zlo na ovaj ili onaj način, o nama se priča po zlu, loše se priča. Kada se pokajemo, ako ne možemo to zlo zaustaviti, ne možemo to zlo suzbiti, onda popravimo se, kada se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, popravimo svoju vjeru i činimo što je god moguće više dobra, neka se onama priča po dobru. Neka se onama priča po dobru kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara, Na početku sam spomenuo taj ajet illal ladine tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika tubu alayhim Ali oni koji se pokaju i koji se poprave i koji pojasni nismo više kao što smo prije bili, sada smo dobri, sada smo bolji, takvima ću ja oprostiti. Znajmo, dragi brate i cijena sestro, da je tauba naš početak i naš kraj. Pokajanje, iskreno kajanje Allahu subhanahu wa ta'ala je naš početak i naš kraj. Početak s kojim se lišavamo tegoba i naš kraj s kojim postižemo uspjeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah u suri Nur 31. ajetu Ja ejuhel ladhina amenu tubu ila Allah, wa tubu ila Allahi džamijan ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i svi se o vjernici Allahu dželle iskreno pokajte la'allakum tuflihun Svi se o vjernici, dakle vjernici ste, i dalje se treba kajati Allahu subhanahu wa ta'ala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Svi se, o vjernici, pokajte Allahu da biste postigli uspjeh. Molim Allaha Jalla Vala da nam omili govor o njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da ga kroz ova njegova imena, što je god moguće, više upoznamo i više zavolimo i odazovemo se njegovim naredbama i zabranama, budemo mu što je god moguće više pokorni.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 Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahum ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأمين